Hayr dinlar toki bor biz ko'rinur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir hayr g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abdurrahman ibn Muawiya 138-hijriy bo'lgan vaqtida Andalusga yuborgan xizmatchisi Badr tarafidan elchi yetib keladi. Andalusdan Libiyaga. Aytadiki, Andalusdagi holat juda chiroylik, tayyor holatga keldi. Sizni qudumingizga borishingizni kutib, farmoningizni kutib turibdi deb rasul keladi, elchi. Shunda Abdurrahman ibn Muaviya juda xursand bo'lgan holatda elchidan so'raydi: "Kimsan?" "Men Badr xizmatkoringizni elchisiman. Isming nima deganda G'olib at-Tamimi deganida Abdurrahman ibn Muaviya alhamdulillah g'olib bo'ldik va ishimiz maromiga yetkazildi deb o'shani e, go'yoki ismiga mos bir Alloh subhanahu va taologa ham sano aytgan ekan. Subhanalloh Abdurrahman Muaviya o'zi yolg'iz holatda kemaga o'tirib Andalusga o'tadi. Andalus sohili, O'rta Yer dengiz sohili bo'yida xizmatkori Badr kutib oladi va to'g'ri Qurtubaga olib boradi. Abdurrahman ibn Muaviya Qurtubaga borib, o'sha yerda barbarlardan Umaviylar xilofatiga, Umaviylar sulolasiga muhabbat qo'ygan kishilar yig'iladi va boshqa tarafdan Umaviylar sulolasini yaqinlari ham yig'iladi, lekin o'sha yig'ilganlar o'sha yerdagi holatni o'zgartiradigan darajada ko'pchilik emas edi. Ya'ni yetarli son emas bu to'planganlar ham. Endi Abdurrahman ibn Muaviya nima qiladi? Chunki vaziyatni o'zgartirishlik uchun yetarli kuch yo'q. Shunda Abdurrahman ibn Muaviya Yamanliklar haqida fikr qiladi. Yamanliklar bular ham Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri bilan o'rtasida ixtilofat bor. Qarama-qarshilik bor. Chunki Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri Hijozdan, Abdurrahman ibn Muaviya o'zi ham Hijozdan, Mudordan, Mudor qabilasidan. Umaviylar. Yamanliklar bo'lsa Umaviylar Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri bilan ham o'rtasida ixtilofatlar va qabilabozliklar bor. Lekin Yamanliklarni Yusuf ibn Abdurrahman al fihriga hech toqatlari yo'q. Shuning uchun Abdurrahman ibn Muawiya qachonki Yamanliklarga xat yuborganida Yamanliklar bu fikrni qabul qilgan. Va Abdurrahman ibn Muawiya bilan birga Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriga qarshi jang qilishlikka rozi bo'ladi. O'sha vaqtda Yamanliklarni boshlig'i Abu Subah al-Yahsubi degan odam edi. Yamanliklarni o'sha vaqtda turadigan mintaqasi Ashbiliya edi. Ashbiliya juda katta shaharlardan va juda atrofi puxta qo'rg'onlangan shaharlardan bo'lgan. Shuning uchun Abdurrahman ibn Muawiya Ashbiliyaga yo'l oladi va o'sha yerda bir muddat qolib Abu Subah al-Yahsubiy bilan fikr almashib ittifoqlashadiki, birga bo'lgan holatda Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyga qarshi jang qilishlikka. Abdurrahman ibn Muawiya jangdan oldin albatta Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyga maktub yo'llaydi. Chopar yuboradi. Aytadiki, Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyga Men Abdurrahman ibn Muawiya Hisham ibn Abdul Malikni nabirasi bo'laman. Bizga xilofatni, ya'ni imoratni topshirda o'zing qo'l ostimizdagi bir kishilardan bo'lib qolasan. Imoratni topshir. Jang qilishdan oldin shunday taklif yo'llaydi. O'z o'zidan Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri bu taklifni qat'i rad qiladi. Sababi qanday qilib Abdurrahman ibn Muawiyaga imoratni topshirib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun o'rtasida Abdurrahman ibn Muawiya va Yamanliklar birgalikda Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyga qarshi jang bo'ladi. Bu jang tarixda al-Musara yoki al-Musara deb nomlanib qolgan. Bu 138-hijriy Zulhijja oyida bo'lib o'tgan. qilich ko'targan holatida bir-biri bilan to'qnash kelishligi juda afsuslanarli holat. Lekin ko'plab qo'zg'olonlar, ko'plab inqilobatlar, ko'plab ixtilofatlar bo'lgandan keyin yagona bu narsalarni hal qiladigan narsa qilich va qurolli yondoshlik bo'lib qolgan edi. Taban o'z-o'zidan Yusuf ibn Abdurrahman al-Fahriyni askari juda ko'p. Lekin Abdurrahman ibn Muawiya asosan askarlari Yamanliklardan tashkil topgan. Asosan Yamanliklar soniga suyangan Abdurrahman ibn Muaviya. Mana bu joyda bir qiziq voqea ro'y beradi. Abu Subah al-Yahsubi bu Yamanliklar boshlig'i Yamanliklardan ba'zi narsalarni eshitadi. Yamanliklar aytadiki, bu kishi, ya'ni Abdurrahman ibn Muaviya, Umaviylardan va Andalus diyoriga yangi g'arib odam. Undan keyin bu Abdurrahmanni kulrang kattakon oti bor. Mabodo biror bir chekinishlik yuz beradigan bo'lsa, bu kattakon oti bilan qochib ketadi-da bizni Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyga tashlab o'zi maydondan chetlanadi degan ba'zi bir maqolatlar, shunaqa bir ba'zi bir so'zlarni Abu Subah eshitadi. Nima qilamiz? shunday bo'lib qolsa deb Abu Subahga shu gaplar yetib keladi. Lekin o'z-o'zidan Abdurrahman ibn Muawiyaga ham Yamanliklar Abdurrahman ibn Muawiya haqida bunday o'ylashayotganligi haqida quloqiga chalingan vaqtida Abdurrahman ibn Muawiya subhanalloh zakovatni hakimlikni qarang. Chunki bu gap jang bo'ladigan pallada askarlarni yana ikkiga bo'lib olishligi mumkin. Yamanliklar yana o'z holatiga ketadi. Abdurrahman ibn Muaviya qulasidagilari juda ozchilik. 25 yoshlik bolani, yigitchani hakimligi zakovatini qarang. Shuning uchun Abdurrahman ibn Muaviya darhol ota bilan Abu Subahni oldiga boradida Abu Subahga qarata aytadiki, bu mening otim juda tez harakatlanadigan ot. bu otni ustida turadigan bo'lsam, hech kamondan o'q oz olmayman. Kamondan o'q uzishligim juda qiyin bo'ladi. Ya'ni kamon ota olmayman bu otni ustida. Shuning uchun agar xohlasang senga otimni bersamda, sen menga hajr eshagingni bersang, shunda jang qilsam, deb aytadi. Subhanalloh. Shunday qilib otni berib hajr eshakni oladi. Shundan keyin yamanliklar aytadiki, bu fe'l Bu ish maqsadi maydondan qochib ketadigan kishining ishi emas. Agar maydondan qochganida otni bermagan bo'lardi deb avvalgi fikridan qaytishadi. Jang bo'ladi, qattiq o'rtada to'qnashuv vujudga keladi subhanalloh. Alloh subhanahu va taoloni izni bilan Abdurrahman ibn Muawiya va bu kishi bilan birga bo'lgan kishilar Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri ustidan g'alaba qozandi. Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri jangdan qochadi va o'zi bilan kattakon askarlari ham qo'shilib maydondan qocha boshlaydi. Lekin o'sha davrdagi jang odati agar yutayotgan taraf yutqazayotgan taraf qochadigan bo'lsa, orqasidan quvib borib ham qatl qilishar edi. Qachoniki Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri o'z askarlari bilan qocha boshlaganida odatga ko'ra Abdurrahman ibn Muawiyani qo'l ostidagi jang qilganlar ortidan quvib borib qatl qilmoqchi bo'ldi. Shunda Abdurrahman ibn Muawiya tarixda yagona zar harflar bilan yozilgan so'zini aytadi. Biz o'sha so'zlarni arabiy lafz bilan aytsak chiroyliroq chiqadi. Bu 25 yoshli yigitchaga qarang, o'sha vaqtida qanday fikr qilgan, hattoki asli musulmon bo'lgan dushmanlarni ortidan quv borib qatl qilishlik, qatl qilmaslik o'rtasidagi hikmatni. Abdurrahman ibn Muaviya aytdiki, o'z askarlariga la tattabi'uhum utrukuhum la tastasilu sha'fata a'da'in tarjuna sadaqatahum wastabquhum li ashaddi adawatan minhum. Ya'ni orqasidan quv borib qatl qilmanglar. Qo'yinglar ketsin. Sadoqatini umid qilgan kunlardan bir kuni bizni safimizga qo'shiladigan dushmanni tak tugi bilan yo'qotib, qo'porib tashlamanglar. Balki ularni shu holatda qo'yinglar, ulardan ham ko'ra qattiqroq dushman nasorolarga qoldiringlar deb Abdurrahman ibn Muaviya shunday degan ekan, subhanalloh. Chunki Abdurrahman ibn Muaviyada juda keng fikr, juda katta zakovat bor edi. Chunki Abdurrahman ibn Muaviya faqat Andalusga kirib o'sha yerda o'rnashib olishmas edi, balki Andalusdan Fransiya taraf, Yevropani fath qilishlik, balki yana qo'ldan chiqarib yuborilgan Umaviylar xilofatini oyoqqa turg'izib Shom diyorlarini ham gullab yashnatish edi. Shuning uchun juda katta fikr bilan bu so'zni gapirgan edi. Hali bular kunlardan bir kuni kelib o'z askarlarimiz qatoriga qo'shiladi. Haqiqiy dushman oldimizda nasoralar, Fransiyada haqiqiy dushman. Shunday qilib Abdurrahman ibn Muaviya Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri ustidan g'alaba qozonadi mashhur Musara jangida. Jangdan keyingi ba'zi bir mulohazalar, ba'zi bir izohlar. Jangdan keyin Abu Subah al-Yahsobi va un bilan birga bo'lgan yamanliklar Yusuf ibn Abdurrahman al fihri ustidan g'alaba qozandik. Endi boshqasini ustidan g'alaba qozonadigan vaqt payt keldi deydi. Nimani qasd qilishyapti, kimni qasd qilishyapti? Abdurrahman ibn Muawiyani qasd qilishyapti. Hozirgina bir necha soat oldin birga jang qilib turgan Abdurrahman ibn Muawiyani qarshisiga yana jang qilishmoqchi bo'lar. Lekin Yamanliklarning hammasi bu fikrga rozi bo'lmaydi. Va aytadiki, Abdurrahman ibn Muawiya oddiy odam emas. Shuning uchun biz bu bilan jang qilmaymiz. Lekin bu xabar Abdurrahman ibn Muawiyani qulog'iga yetib boradi. Lekin Abdurrahman ibn Muawiya shu vaqtda qilishlik kerak bo'lgan ishni qiladida o'sha xabarni qalbida yashirib, hattoki bilganini ham yamanliklarga bildirmasdan qoldiradi. Go'yoki hech narsa bilmagandek yana ishini davom ettiradi. Abdurrahman ibn Muaviya lekin juda ehtiyot bo'ladigan manliklardan. Nima uchun bunday qilgan Abdurrahman ibn Muaviya? Chunki bu xohlamas edi o'sha safda halal bo'lib, fitna bo'lib, tarqoqlik bo'lishligini. Endigina Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyni askarlarning ustidan g'alaba qozonib, hali oyoqqa turib ulgunmasdan askarning ichida halallik, qarama-qarshilik vujudga kelishligini xohlamagan edi. Abdurrahman ibn Muawiya insonlarni jamlashlik harakatida bo'lib turgan odam bunday qilishligi zarar bo'lar edi. Lekin Abdurrahman ibn Muawiya o'sha voqeadan 11 yil keyin rosa ham kuchga to'lgan vaqtida Abu Subah al-Yahsubiyni ishdan olib tashlagan. Lekin o'sha vaqtda bu foyda bermasdi. 11 yildan keyin qiladi. Lekin o'sha vaqtda Abdurrahman ibn Muawiyani haqiqiy zakovati, hikmati edi. Musora jangidan keyin Abdurrahman ibn Muaviya Qurtuba mintaqalarini egallaydi va Andalus janubini ham qo'lga kiritgandan keyin Abdurrahman ibn Muaviya Abdurrahman ad-Daxil deb laqab oladi. Chunki Abdurrahman ad-Daxil deb laqab olishligining sababi birinchi bo'lib Umaviylardan Andalus diyoriga Qurtubaga hokim bo'lib kelgan kishi edi. Birinchi bo'lib. Abdurrahman ad-Dakhil rahimahulloh 138-hijriyda Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihriyni ustidan g'alaba qozonib Qurtubaga o'tirgan vaqtidan boshlab bu yangi Andalusda davr boshlanadi. Bu davr al-Imara al-Amawiyya. Umaviylar imorati Umaviylar hukmronligi deb nomlangan. Nima uchun imorat deb nomlandi? Chunki bu Abbosiylar xilofatidan ham boshqa va xavorijlar manhajidan ham boshqa bo'lganligi uchun imorat deb nomlandi. Undan keyin Abdurrahman ibn Muaviya hukmni qo'lga olgandan keyin ishlarni juda tartib va nizom asosida boshlaydi. Abdurrahman ad dakhil rahimahulloh Andalusga amir bo'lgandan keyin 138-hijriy sanadan 172-hijriy sanagacha hukm surgan. O'sha hukmdorlik vaqtida Abdurrahman ad dakhilga 25 marotaba qo'zg'olonchilar oyoqqa turib inqilob qilishlikka harakat qilgan. Lekin Abdurrahman ad dakhil rahimahulloh o'zini zakovati bilan, o'zini sabr bardoshi bilan birma bir o'shalarni bartaraf qilgan. Ba'zilar bilan urushishlik kerak bo'lsa, urushib g'alaba qozongan bo'lsa, ba'zilarni qalblarini ulfat qilgan holatda safiga qo'shgan. Bu Abdurrahman Dahil rahimahulloh hukmi mobaynida 25 marotaba qo'zg'alishlar, inqilobatlar vujudga kelgan bo'lsa, hammasiga batafsil to'xtalib olmaymiz. Tarix kitoblarida hammasi batafsil yozilgan, ko'p vaqt olganligi uchun to'xtala olmaymiz, lekin o'shalarning ichidan ba'zilari va ahamiyatli bo'lganlari nima uchun Abdurrahman daxil, ya'ni Andalus diyori xilofat al-Abbosiyindan mustaqil bo'lib imorat qilganligi haqiqati topadigan ba'zi bir qo'zg'alonlarga to'xtalib o'tamiz. Abdurrahman daxil hukmronlikka o'tirgandan keyin 8 yildan keyin 146 hijriy sanada bo'lib o'tgan voqea. Bu voqea shundan iboratki, o'sha davrda Abbosiylarni xalifasi bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur bu qo'zg'alonni uyushtirgan kishi Ala ibn Mughis al hadrami degan kishi. Bu kishi bilan Abu Ja'far al-Mansur xat ulashib, xat yozib Abdurrahman Daxilni qatl qilib Andalus yerini Abbosiylar hukmini ostiga kirgazishlik maqsad bo'ladi. Bu ish tabiiy ish bo'lib Abbosiylar xilofatiga yoki qaysi bir xilofat bo'lsa, yagona xilofatni qo'l ostiga kirmayotgan mintaqa, kirmayotgan diyor Andalus o'z-o'zidan bu Andalusni ham qo'shligi xalifani tabiiy bo'lgan ishlaridir. Shuning uchun Abu Ja'far al-Mansur Ala ibn Mughis al-Hadramini oldiga xat yuboradi. U Ala ibn Mughis al-Hadrami qo'zg'olonchilarni boshlig'i bo'lib Andalus diyorida qo'zg'olon qilishlikka urinib turgan kishi bo'lgan. O'rtasida jang bo'ladi Ala ibn Mughis al-Hadrami bilan Abdurrahman ibn Muawiya. Odatga ko'ra Abdurrahman ibn Muawiya bunda ham g'alaba qozonib Alani o'zini qatl qiladi. Bu xabar Abu Ja'far al-Mansur ga yetib kelganida Abu Ja'far al-Mansur aytadiki, biz Alani qatl qildik. Ya'ni o'ziga nisbatlayapti qatl qilishni. Ya'ni o'zini taklifiga ko'ra menga yordam bering, men Abdurrahman daxilni qatl qilaman deganida, men qo'zg'olon qilib qatl qilaman, yordam bering deganida, de, biz yordam yuborib, ya'ni jangga kirgizib yoki biz qatl qildik. Lekin bu yigitcha da bizni hech qanday ilinjimiz yo'q. Ya'ni Abdurrahman daxilni nazarda tutyapti. Abu Ja'far al-Mansur. Bu yigit bilan jang qilishlikka toqatimiz ham yo'q degan ma'noda bir so'zni aytdi. Balki Abu Ja'far al-Mansur o'sha so'zidan keyin yana bir so'z aytadiki, alhamdulillah. Allohga hamd bo'lsin. Bu Abdurrahman Daxil bilan bizni oramizga Alloh subhanahu va taolo kattakon dengizni qo'yib qo'yibdi. Abdurrahman Daxilni mahorati, tajribasi, zakovati so'zsiz Abu Ja'far al-Mansurga yetib borgan, buni qanday kishi ekanligidan xabardor bo'lganligi uchun bu Abdurrahman Daxilni tek qo'ygan bu kishi bilan jang qilishlikni balki xohlamagan ham Abu Ja'far al-Mansur. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fath bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk Andalus. 8 kunda fath bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus g'ayri Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi Üsküdar Endelus